12. veljače u Pulskom Rock Cafe s početkom u 21.30 nastupa zagrebačka četveročlana grupa Impuls koja je prije dvije godine već gostovala na toj istoj pozornici. S obzirom da je svirka bila odlična, provod vrhunski, grupa Impuls se ponovno vratila u Rock Cafe. Izvesti će niz kavera grupa poput Red Hot Chili Peppers, Led Zeppelin, Davida Bowie i mnogih drugih. Po prvi puta u Mimozi nastupa talijanski metal band Revolton s 13. veljače s početkom u 22 sata. Istoga dana s početkom u 23 sata u riječkom klubu Geko možete uživati na Carnival After Party u drugi dio. Ovaj drugi dio nazvan je samo da je drum and bass, a ulaz je 30 kuna. Nastupaju i Nekone, Said 5, Simplecraft i DJ Rotten.